Երբ խոսում է պատմությունը, անհատները պետք է լռեն, աֆրա բեն։ Ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Խաթրավանքի վանական համալիրը գտնվում է Մարտակերտի շրջանի Վաղուհաս գյուղից արևմուտք մոտ 8 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ձորերով շրջապատված մի դժվարամարչելի լեռնահարթակի վրա։ Լեռնահարթակի ստորոտով հոսում է Թարթար գետը։ Վանքի շրջապատը ծածկված է խիտ անտառով։ Վանքի անունը արձանագրություններում եւ հին աղբյուրներում հիշատակվում է երկու ձևով՝ խադարի կամ խադայի վանք։ Հանդիպում է նաեւ խաթրավանք եւ խթրավանք, որը ժողովրդական արտասանության հետևանք է։ Այս անունը հավանաբար ցակել է Թադեոս Արաքյալի Խատ կամ Խատ աշակերտի անունից, որին նվիրված է վանքը։ Կան վկայություններ այն մասին, որ խաթրավանքը եղել է առաջնորդարան։ Խադավանքը գոյություն է ունեցել վաղ միջնադարից եւ ունեցել է կաթողիկե տաճար, երկրորդական եկեղեցիներ, օժանդակ շինություններ։ 12-րդ դարի առաջին կեսին այն ավերվել է երկրաշարժից, որից հետո հոգևոր կենտրոնը 1143 թվականին ասպատակության ենթարկվեց Սելջուկ թուրքերի կողմից։ Երկրորդ անգամ վանքը սկսեցին շենացնել 12-րդ դարավերջին եւ 13-ի սկզբին։ Հովանես Վարդապետ Խաչենցին վերականգնեց խատավանքը 1204 թվականին, ավարտելով նրա գլխավոր տաճարի կառուցումը, որի մասին պատմում է տաճարի արևմտյան պատին գլխավոր դրան ցախակողմին գրված շինարարական արձանագրությունը։ Եկեղեցին 4 սյուների վրա հաստատված կենտրոնագմբեթ մեծ դահլիճ է։ Արևելքում ունի ավանդատներ։ Հովանես Վարդապետն արձանագրության մեջ նշում է, որ վանքում հավաքել է գրքեր եւ խաչքարեր։ Վանական համալիրի ճարտարապետական կերպարն անխաթար ու բարվոք պահելը աշխարհիկ ու հոգեվոր իշխանազունների մշտական մտահոգությունն է եղել։ 1215 թվականին Հասանն ու իր մայրը Շուշիկը կառուցել են Սուրբ Կարապետ եկեղեցին, որի մասին հաղորդում է նրանցից արձանագրությունը։ 1225 թվականին Հովանես Աշեն տաճարի գավիթն է կառուցել հենց ինքը իշխանուհի դոփը, որի մասին վկայում է տաճարի հյուսիսային պատի արևելյան անկյունում մի քարի վրա արված արձանագրությունը։ Հովանես Աշեն տաճարը ներսից խաչաձև, արտաքինից ուղանկյուն, 4 անկյուններում ավանդատներով հորինվածք ունի։ Հատակագիծը անհամաչափ է։ Ներսի սյուները սրբատաշ գորշ քարից են, զարդարված քանդակներով։ 4 սյուներից երկուսը ամբողջական են, իսկ մյուս երկուսը կազմված են երկու կտոր քարից։ Շուների մույթերին հայացքով դեպի արևմտյան մուտքը կենթանիների գլուխներ են քանդակված։ Մեկական քանդակ յուրաքանչյուր սյան վրա։ Առաջին երկուսը եզների գլուխներ են, հետևինները խոյի ու առյուծի։ Այժմ քայքայված են ելույթները եւ դժվար է դրանք իրարից տարբերել։ Խաթրավանքի գլխավոր տաճարի ներսի Հովանես Աշենի 4-շների մույթերին քանդակված կենթայիների գլուխները մեզ տանում են դեպի միջնադարյան ճարտարապետական կառույցներում, ինչպես նաև մանրանկարչության եւ արվեստի այլ բնագավառներում լայնորեն տարված 4 կենթանակերպերի գաղափարական ակունքները եւ բացահայտում նրանց սերտ աղերսը աշխարհի նյութականությունը կազմող 4 տարերի մասին հին փիլիսոփայական պատկերացումների հետ։ Եկեղեցուն կից է փլված զանգակատունը։ Կիսավեր պատերից երևում է, որ զանգակատունը եղել է կրկնահարկ։ Զանգակատան հյուսիսային մասում գտնվում է սեղանատունը։ Այն թաղածածկ դահլիճ է։ Պատերը եւ թաղը կառուցված են տեղական կոպտատաշ քարերից, գրաշաղախով միայն թաղագիր կամարները, իսկ որմնասյուներն էլ շարված սրբատաշ քարերով։ Եկեղեցու հյուսիս-արևելյան թևում է գտնվում մեկ այլ շինություն, որը կազմված է երկու սրահից։ Առաջին մեծ սրահը շինված է ժամատներին հատուկ ոճով եւ նմանությամբ։ Կամարակապ երթիկավործածկը քարանիստ է։ Խադավանքի ճարտարապետական լուծումները շատ հետաքրքիր ու ինքնահատուկ են։ Խաթրավանքից արևմուտք ժայռի մեջ գտնվում է խաթրա ժողովրդի մոտ չիչա հիշատակվող բերդը։ Վանքը մեծ նորոգումների ու կառուցում լրացումների է ենթարկվել Հասան Բեի որդի Գրիգոր Բեի եւ նրա կին Ասփայի կողմից 13-րդ դարի վերջին եւ 14-ի սկզբին։ Ներկայումս վանքը գտնվում է կիսավեր վիճակում։